57 skirsnis 1505 m. ankstyvą rudenį Krymo totoriai pasirodė prie Slutsko ir Naugardukų. Naugarduką apgynė energingas jo vietininkas Albertas Goštautas. Totoriai skaudžiai nusiaubė apylinkės, tačiau šį kartą paskirų punktų gynėjai sugebėjo suderinti savo veiksmus Etmonas Stanislovas Kiška, Albertas Goštautas, Jurgis Nemiravičius ir Slutsko kunigaikštis Simonas sujungė savo jėgas – pasivijo totorius prie Gorodoko, sumušė juos ir išvadavo į vergiją varomus belaisvius. Pasirodę prie Slutsko pilies, totoriai 1505 metų gruodį buvo atmušti jos įgulus. Ja drąsino neseniai tapusi našlė Slutsko kunigaikštienė Anastazija. Tuo tarpu Melniko unijai sustiprinus Lietuvos ir Lenkijos diduomenės ryšius, oligarchai pradėjo derinti savo veiksmus prieš bendrą valdovą. Aleksandro represuotus Lietuvos didikus palaikė Lenkų senatoriai. 1505 metų rudenį Gardino Seime į ponų tarybą buvo sugražinti vyskupas Albertas Staburas ir Jonas Zaberezinskis. Pastarasis atgavo didžiojo maršalko surėdą. Lenkų ponų parama šiek tiek išlygino Lietuvos diduomenės grupuočių jėgas, tačiau nesuskaldė jų užsienio politikos atžvilgių. Jie vieningai stojo prieš vilčių nepasiteisinusią Melniko uniją – Šiuo atveju Alberto Taboro, Jono Zaverezinskio, Stanislovo Kiškus, Stanislovo Kesgailo, Stanislovo Hlebavičiaus pozicija nebesiskiria nuo Mykolo Glinskio ir Radvilų, tarp jų ir Lucko vyskupo Alberto grupuoteis. Aleksandras dabar jau šiuo atžvilgiu palaikė vieningą Lietuvos ponų tarybą. Lenkų pabrėžiamos išlaidos padarytos remiant Lietuvą buvo akivaizdžiai išpūstos ir norėtų efektų nesulaukiai. Aleksandra 1505 metais birželį ištikus paralyžiaus priepuoliui ir tų pačių metų rūpjūčio 30 dieną mirus karalieniai motinai Elžbietai, kaip dinastijos tėvoninių teisių didžiai Lietuvos kunigaikštyje įkūnytojas, ėmė ryškėti jauniausias jogailaitis Zigmantas. 1506 metų pradžioje Liublinė vykusiame Lenkijos Seime Aleksandras ir Lietuvos atstovai galutinai atmetė Melniko Petrakavo sutartį. 1506 m. pavasarį, balandžio 7 dieną jis jau buvo Vilniuje, Aleksandras sugrįžo į Lietuvą. Nusivylęs Lenkijos karūna, didžioji kunigaištienė Elena taip ir liko nevainikuota karalienė, paralyžiuotas valdovas dar labiau pasidavė Mykolo Glinskio įtakai. Jonas Glinskis buvo paskirtas Kievo vaivada, Bazilius Glinskis brasto seniūnų. Tačiau tai ponų tarybos solidarumo prieš Lenkijos užmačias nesusilpninu. Zigmantas jau buvo sutartinai numatomas bevaikio Aleksandro įpėdiniu. 1505 m. gruodį Moldavų pasiuntiniai saugos raštą gavo Aleksandro ir Zigmanto vardu. Šarlatano Balinskio gydomų didžiojo kunigaikščio sveikata 1506 m. gegužės mėnesį dar labiau pablogėjo. Birželio mėnesį sugrįžus senajam gydytojui Motėjui Bloniškiui Jis kiek atsigavo, tačiau buvo akivaizdu, kad valdovo dienos jau suskaičiuotos. Suprasdamas tai ir pats, Aleksandras III ryžosi sušaukti Seimą lydoje ir perduoti valdžią Zigmantui. Atvykęs į šią pilį, jis Liepos 24-25 dienomis surašė testamentą, skirdamas savo palikimą jauniausiam broliui. Testamentą paliudijo Lenkijos kancleris Jonas Latskis, Albertas Staburas, Jonas Zaberezinskis, Mykolas Glinskis, Mikalojus Radvila Gonionzietis jaunesnysis. Aleksandro kelionė į Lydą sutapo su gegužės mėnesį prasidėjusiu Krymo totorių įsiveržimu. Liepos trečiosios dekados pradžioje jie, apie 4000 vyrų, apsistojo ties Klecku. Krimiečiams vadovavo du Hano sūnus. Didį kunigaikštį teko neštuvai skubiai išgabenti į Vilnių, o ponai savo jėgas lydoje sutelkė Liepos 29 dieną. Liepos 30 dieną jos įžygiavo, o 31 dieną pasiekė Naugarduką. Žygio metu pasipildžiusi Lietuvos kariuomenė išaugo iki 7 tūkstančių vyrų. Jai vadovavo Atmonas Stanislovas Kiška, o šiam susirgus jį pakeitė Mykolas Glinskis lietuviams rūpėjo neleisti, kad totoriai pabėgtų. Rūpiučio 4-5 dieną naktį ir 5 dieną buvo nužygiuota apie 60 kilometrų. Iš pietų prieita Lanės upi ir dviejose vietose persikėlus užpulta totorių stovykla. Sumušus pagrindinės priešų jėgas, grįžtantys į stovyklą pavieniai jo būrei buvo sunaikinti siautėje po apylinkės užpuolikai galutinai buvo išgaudyti iki rūpjūčio 8 dienos, belaisvai buvo išvaduoti. Klecko pergalė buvo įspūdinga. Ji parodė, kad totorius galima pagauti ir įkvėpė pasitikėjimą Lietuvos karybą. Nors totorių ant polių ji nesustabdė, bet privertė juos veikti kur kas atsargiau. Krymiečių ant polių mastai sumažėjo. Kažko labai nepakeitusi – Jis savo amžininkų buvo vis dėlto suvokta kaip karinės Lietuvos nesėkmę sustabdęs persilaužimas. Merdintis Aleksandras II, rūpiučio 12 dieną dar spėjo išklausyti Mykolo Glinskio pranešimą apie Klecko kautynės. Rūpiučio 19 dieną didysis kunigaikštis mirė. Jis vienintelis iš jo galaičių buvo palaidotas Vilniaus katedroje. Sužinojęs apie brolio agoniją, Zigmantas išvyko iš Silezijus, joje jis valdė porą kunigaikštijų Vladislovo vardu ir valdovo mirties dieną jau buvo Mozūrijoje. Ponų taryba ir įtakingiausiai jos viršūnį Mikulas Glinskis, Jonas Zaberezinskis, Radvilus, Albertas Goštautas, pripažindami Zigmantą, siekė parūdyti visišką šalies nepriklausomybę nuo Lenkijos. Pritariant kitiems ponams, Glinskis pasiuntė žygūną pas Zigmantą, kviesdamas jį atvykti. Demonstruodama savo ištikimybę, Velionių valdovo favoritas pasitiko karalaitį su 700 raitelių būrių. Jogailaitis pasirodė Gardinę, o rugsėjo 10 dieną jau buvo Vilniuje. 1506 metais spalio 20 dieną Seimas išrinko Zigmantą didžiųjų Lietuvos kunigaikščių. Apvainikuotas vadinamąją Gedimino kepurę, Zigmantas II išleido šalies privilegiją, patvirtinančią anksčiau gautasias bajorų teisės. Atskirų straipsnių buvo garantuotas Lietuvos valstybės suverenumas, pažadant niekuo nežeminti paunų tarybos, jei tektų valdyti dar kitą šalį. Į valstybės sostą atsisėdo gyvenimo patirties turintis žmogus, jauniausiasis Kazimiero sūnus, gimęs 1467 metais, istorijoje gavo senojo pravardę. Jis gerai nusimanė apie ekonomiką, neblogai žvelgdavo žmonių savybės, sugebėdavo imtis reikalingiausių veiksmų valdymo darbo nepleisdavo dėl pramogų, o prabanga siejo su higiena, kas savaitę maudėsi ir keitė baltinius. Didžiuoji kunigaikščių Zigmantas buvo išrinktas neatsižvelgiant į jokią sutartį su Lenkija, įpareigojančias vieną pusę rinkti valdovą su kitos pusės žinia. Ponų taryba tai darė samoningai atmesdama Melniko Petrakavus aktus politinės bei karinės sąjungos su Lenkija Rusijos pavojaus akivaizdoje norėta, tačiau Lietuvos diduomenė suprato, kad Lenkai patys siek Zigmantą įsirinkti karaliumi. Lyginant šią 1506 metų elekciją su Aleksandru II išrinkimu, ponų taryba savo veiksmus labiau grindė pačiaus valstybės suverenumu, o ne atskiro valdovų iškėlimu. Atvykę į Lenkiją Lietuvos pasiuntiniai, Lutsko vyskupas Albertas Radvila, Atmonas Stanislovas Kiška, didysis maršalka Jonas Zaberezinskis skelbė palankų požiūrį į lygią teisę sąjungą. Zigmantas Lenkijoje pasirodė lydimas kariuomenės būrio, kurio didelę dalį sudarė lietuviai. Karaliumi Zigmantą Lenką išrinkų 1506 m. gruodžio 8 dieną. Sąjungos atnaujinimą jie pabrėžė būtent unijinę sampratą, skelbdami, kad Zigmantas išrinkamas ir didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Lietuviams ignoruojant Lenkų dalyvavimą renkant valdovą, o Lenkams jo išrinkimą Lietuvoje, Zigmantui Senajam teko imti sudėtingus abiejų šalių santykių problemus. Į Lietuvos Melniko Seimą vykusi 1506-1507 metų sanduroje atvykusi Lenkijos delegacija su kancleriu Jonu Laskiu ir vicekancleriu Motėjumi Dževickiu prieš akiją – siejo Zigmanto išrinkimą su Unija, aiškindama Lenkų užmačių prasme. Tačiau Zigmantas Senasis iš karto pasirodė sugebas apeiti aštrius kampus ir tuo norum nenorum patenkinti abi pusės, kaip kadaise jo tėvas. Jų siekius jis nukreipė į karinės sąjungų sudarimo pastangas, tai yra suvokė svarbiausius laikotarpio diktuojamus prioritetus. Meliko Seimas numatė karą su Rusija, kadangi tai buvo neišvengiama. Bazilius III siekė būti išrinktas Lietuvos valdovu, tuo rūpinus Aleksandro antrojo našlė Elena, o tai praktiškai reikštų Lietuvos prijungimą prie Rusijos. Nepasiekus jam šių tikslo taikiai, reikėjo laukti stiprėjančios Rusijos puolimų. Atsinaujinusi Rusijos sąjunga su Vokietijos imperija, kliudė jau visų jo gailaičių interesus. Lietuvos padėtį gerino Krymo Hanato pozicijos pasikeitimas. Klecko pergalė parodė, kad baigėsi nestabdomų totorių polimų laikotarpis ir menglygirėjų pykino Rusijos bandymai pajungti Kazanės Hanatą. Rusų atimtas iš didžiosios Lietuvos kunigaikštėjo žemės, krimiečiai dabar nesunkiai galėjo pasiekti. 1506 m. rudenį Lietuva sudarė karinę sąjungą su Krymu, paukojusi Šigachmatą, įkalinus jį Kaune. Tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje Zigmantas Senasis paveldėjo didelę savo pirmtakų skolas. Teko skolintis ir jam pačiam. Atsiskaitydamas su Aleksandru antrojo neapmokėtais salgininkais, jis paėmė 5000 auksinų iš Krokovos burmistro Bonaro, bet jų dar neužteko. 1507 metų vasarą susirinkęs Lietuvos Seimas apsidėjus sidabrinę. Nuo šiol Seimas pradėjo rinktis su plačiau bajuryje atstovaujančiais atstovais. Zigmantas II iš karto sugebėjo pritraukti prie valstybės valdymų, už tai ir mokant jau tam kažkiek pribrendusi bajūrų elitą. Pritardamas kaip ir jo brolis bažnytiniai unijai, Zigmantas kartu ieškojo būdų paskatinti stačiatikių lojalumui. Netrukus jis panaikino draudimą statyti naujas cerkves. Gudų žemių reidai dar nusekliau tebe buvo pavedami vietiniam žmonėms. Paveigęs 1507 metais iš Rusijos kunigaikštis Konstantinas Ostrogiškis atgavo Etmono pareigybę ir buvo paskirtas Lucko seniūnų bei Voluinės maršalka. Lietuvos valstybę Konstantinas vadino savo tėvynę. Sunkiausia Zigmantui antrajam buvo išspręsti Mykolo Glinskio padėties reikalus. Buvęs favoritas – Nebegalėjau tikėtis būti iškeltas virš kitų didikų. Pabrėždamas savo ištikimybę, jis siekė savo ir savo šalininkams išsaugoti įgytas pareigybės žemės ir turimą įtaką. Jono Zaberezinskio grupuotė siekė atsirevanšuoti, visiškai nustumdama Mykolą Glinskį ir kaltino jį nunuodijus Aleksandrą antrąjį. Neutraliai laikėsi Albertas Goštautas, bet atskira jauno didiko pozicija negalėjo čia daug nulemti. Esant tokiam aštriam konfliktui, Zigmantas II stengiasi tarp grupuočių laviruoti. Nenorėdamas erzinti Glinskio, jis neregavo į Zaberezinskio keliamus kaltinimus, tačiau negalėjo pasitikėti ir buvusiųjų favoritų. Turėtas rūmų maršalko surėdas Mykolui Glinskiui nebuvo patvirtintas. Esant tokiai padėčiai, Bazilius III užbėgdamas už akių 1507 metų pavasarį pradėjo karo veiksmus. Pagrindinės rusų jėgos puolė Smolenską. Šiaurinėme sparne smūgta į Polocką, giluminis žygis į Minską žaidė Lietuvos gynybos užnugarį. Užimtam Lietuvos ir Lenkijos reikalai Zigmantui II, dar kaip reikiant neįsitraukus į strateginę veiklą, Lietuvos kariuomenė rinkosi vangiai, nedaug susilaukta ir Lenkijos paramos. Vis dėlto gynybą suorganizuoti pavyko gana greitai. Nelaukiant, kol susirinks visuotinis kariuomenės kontingentas, Lietuvos paėgos nužygiavo visomis rusų puolimo kryptimis. Polacko gynybai vadovavo Stanislovas Kiška, Minsko Stanislovas Glebavičius. Neapsiriko Zigmantas, atsakingiausiai baras Molenskė pavedęs prieš porą metų pasižymėjusiam Naugarduke Albertui Goštautui. 1507 m. vasarį rūpjūtį asmeniškai didžiojo kunigaikščio vadovaujama ponų taryba prieimė nuostatus apibrėžiančius etmono teisę žygio metu ir bausmes už blogai atliekamą karo tarnybą, tuo pradėdama teisiškai tvarkyti ir stiprinti pašauktinių kariuomenės organizaciją. Sustabdžius pirmąjį rusų puolimą 1507 m. vasarą pašauktiniai buvo paleisti. Tuo pasinaudoja rusai puolėms Tislaulį ir Kryčiavą bet pavyko nors ir nepilnai kariuomenę greitai sušaukti. Į atvirą mūšį įstoti rusai nedryso ir pasitraukė. Vykstant šioms kovoms, Krymo totoriai nusiaubė Rusijų žemės Dono aukštupyje, Rusijos puolimą Lietuva atrėmė. Jau šis susirėmimas parodė, ką gali nuveikti karinė Lietuvos organizacija, esant geram jos koordinatoriui. Tokių kaip tik ir pasirodė naujas didysis kunigaikštis. Tačiau jis atskleidė ir tai, kad jausdama savo jėgą, Rusija neatsižvelgė į jokius paliaubų terminus ir primetė Lietuvai nuolat augančią įtampą. Nestipręsta čia tikiu opozicija dar susilpninu, pasienio kunigaikštijų praradimas ir ankstesnių opozicionierių pasitraukimas į Rusiją. Bet šis nepasitenkinimas ir politinė įtampa paskatino savo išskirtinę padėtį praradusį Mykolą Glinskį griebtis kraštutiniais rizikus – Lietuvos alkibijadas ryžosi uzurpuoti didžiojo kunigaikščio valdžią, daugiausia vilčių įsudėjo įstaigumo veiksnį. Atrėmus rusų vasaros polimą 1507 metų rudenį, pašauktiniai kariuomenė vėl buvo paleista, Zigmantas Senasis gavęs Lietuvoje atvangą, užsėmė Lenkijos reikalais. Mykolas Glinskis surinko savo šalininkus ir sukilo. Pagrindinės jo jėgos įsitvirtino Minsko apylinkėse. Patį Minską nuo Glinskio apgynė 300 karių. Mykolo Glinskio brolius Andrius smogė Slutsko kryptimi, Slutsko kunigaikštienė Anastazija taip pat apsigynė, kiti maištininkų būriai pasiekė Klecką ir Slanimą. 1508 metų pradžioje padaręs reidą į Gardino apylinkės, Glinskis sučiupo ir nužudė Joną Zaberezinskį. Prie Vilniaus maištininkai priartėjo 60-70 kilometrų – prie Naugarduko 30-40 km atstumu. Kai kurie susirinkusių lydoje ponų tarybos narių pasitraukė į Naugarduką, kiti išlaksti. Vilniuje įsitvirtino Albertas Goštautas. Jis spėjo surinkti apie 2000 žmonių ir Bernardinų vienuolynę apsaugoti valstybės išdą. Ne per geriausiai su Radvilomis sugyvenantį Goštautą, Glinskis tikėjusi palengti į savo pusę – tačiau jų laiškus Goštautas persiuntė didžiam kunigaikščiui. Palyginus sėkmingą maištą, labiausiai lėmė staigumas. Patyręs karo vadas ir turintis gausią klientūrą Mykolas Glinskis įstengė tai padaryti. Nors jis iš pradžių iškėlė grinai asmeninius motyvus, lietuvių diduomenė neklysdama suvokė, kad maištas nukreiptas pirmiausia prieš ją. Todėl iš karto išryškėjo, kad šiuo maištu buvo suinteresuota tik gudiškoji Mykolo Glinskio klientūra. Glinskis netruko tai suprasti ir likdamas kataliku, bematant griebėsi atsisakytos tačiatikių tikėjimų, iškeldamas į savo veiksmų leitmotyvų. Skelbdamas, kad gina persekiojama stačia tikybę, Glinskis tikėjusi sukelti visą gudiškąją Lietuvos valstybės dalį, tačiau 15 amžiaus ketvirto dešimtmečio situacija nebesikartoju, Vykstantis luominių struktūrų formavimasis ir jos aligota integracija buvo nuėjusi jau toli. Stačia tikybės prioritetai patraukė tik nedidelę gudų elito dalį, prisidėjusią prie Glinskių. Padarius šitokį konfesinį ėjimą, Glinskiui neliko nieko kito, kaip užmėgsti ryšių su didžiuoju Maskvos kunigaikščiu. Jis dar tikėjusi išlikti savarankišką politinę figūrą – Bet Bazilius III ir nemanė jam tokio vaidmens pripažinti, pasinaudodamas Glinskiu tik kaip savo agentu. Maišto staigumo inercija dar veikė. Bazilius Glinskis iš Kievo puolė Žitomirą ir Ovručą. Pats Mykolas Glinskis užvaldė Turovą, kuris tapo pagrindinę jų veiksmų bazę. Savo šalininkų padedamas jis paėmė gerai artileriją apginkluotą Mozirio pilį. Prie maištininkų prisidėjo kai kurie Drutsko kunigaikščiai su Drutsko pilimi, Mstislaulio kunigaikštis Mykolas. Jiems pavyko užimti Oršą, Kryčiavą, Homelį. Slutsko kunigaikštieniai Anastazija atmušė ir antrą maištininkų antpuolį. Gabaus skarvedžio gerai parengtas, taigi operacija leido jam užvaldyti palyginus didelę teritoriją. Mykolas Glinskis kelbėsi turys 12 tūkstančių karių, tačiau jis gerai suvokė, kad Nepasipildančios maištininkų gretus ėmė sekti ir kad jų laukia atsitokėjusios valstybės administracijos susidorojimas. Glinskis bandė užmėgsti darybą su Zigmantu antruoju ir prašė leisti susitikti. Didysis kunigaikštis nusiuntė į Turuvą kalavijininką Joną Kostevičių, kuris Glinskiui pažadėjo saugų atvykimą. Pastarasis tuo nepasitikėjo ir prašė, kad laiduotų Albertas Goštautas. Zigmantas antrasis į darybas daugiau nesileido, Glinskiui dabar teko atvirai šauktis Rusijos pagalbos. Baziliaus trečiojo pasiūstas Eustachius Daškevičius su 20 tūkstančių kariuomenės parėmė maištininkų veiksmus. Savo laubius Glinskis įsiuntė į Rusiją, o netrukus nuvyko ten ir pats. Įprėmė Bazilius trečiasis ir Glinskis oficialiai pripažino didžiojo Maskvos kunigaikščio valdžią. Bazilius trečiasis paskelbė einas ginti spaudžiamų stačiatikių. Mykolo Glinskio maištas kilo didžiai Lietuvos kunigaikštyje jau įsikovojus tvirtesnę padėtį politinėje jogailaičių sistemoje. 1507 metais gegužės 31 dieną sudarytoje Budo sutartyje Lietuva dalyvavo kaip lygiavertis partneris. Sutartyje buvo numatyta karinė Vengrijos, Lenkijos ir Lietuvos sąjunga prieš bet kurį priešą, o pirmiausia prieš schizmatikus, tai yra Rusija. Zigmantas Senasis čia dinastijos interesus akivaizdžiai laikė viršesniais už Lenkijos interesus. Apsitvarkęs Lenkijoje, Zigmantas atsidėjo Lietuvos karui su Rusija. 1508 metų pavasarį lietuviams paremti žygiavo 5-6 tūkstančių sunkiosios Lenkų algininkų raitėjos dalinys, vadovaujamas Liublino vaivados Mikalojaus Firlėjaus. Įkandin sekė pats valdovas – lydimas 600 karališkųjų Lenkijos dvarionių būrių. Per brastą ir slanimą jie atvyko į Naugarduką, kur skubiai pradėjo telktis pašauktinį kariuomenį iš lietuvių ir gudų žemių. Pas didį kunigaštį atskubėjo pasižymėjęs apsaugant nuo maištininkų Vilnių Albertas Goštautis – Pagrindinį vadovavimą Zigmantas II pavedė Atmanui Konstantinui Ostrogiškiui 1508 metais birželio 5 dieną ponų taryba prieimė naują karo tarnybos nuostatą. Valdovo pasirodymas ir jo nuoseklus bei apmastyti veiksmai visuomenės jėgą sutelkė greičiau negu tikėtasi. Iš Glinskio stovyklos į vyriausybės pusę pradėjo perbėginėti žmonės. Praktiškai maištininkai jau nieko nebereiškė, karo veiksmai galutinai gavo Lietuvos ir Rusijos karo pobūdį. Atvykstant Zigmantui antrajam, prieš Lietuvą veikė 60 tūkstančių žmonių rusų kariuomenė vadovaujama praėjusio karo lietuviams gerai žinomų Jokūbo Zacharyčiaus ir Danieliaus Ščenius. Svarbiausios rusų ir Mykolo Glinskio pajėgos siekė paimti Minską – Čia talkinama Lenkų ir patraukė Lietuvos kariuomenį. Atskiriems daliniams vadovavo Stanislovas Kiška, Mikalojus Firlėjus ir Albertas Goštautas. Rusai ir Glinskis, nesiryždami priešintis, ėmė trauktis. Goštauto dalinys netrukus pasiekė Rusijos pasienio sritis. Didysis kunigaikštis į vyriausiojo vado Konstantino Strogiškio veiksmus nesikišų. Neturėdamas karvedžio talento, Jis tai suprato ir netrukdė vadams veikti, tačiau būdamas karo veiksmų zonoje, jis stebėjo ir drąsino kariuomenę kėlė vadovų atsakomybę ir svarbiausia dalykiškai ir kruopšiai organizavo kariuomenės aprūpinimą. Netrukus buvo pasiekta rusų operatyvinė bazė Oršos rajone, pačio Oršos pilį apgynė jos įgulą. Liepos pirmoje pusėje Lietuvos kariuomenės stovyklą Zigmantas II įrengė jau prie Dniepro. Liepos 18 dieną lietuviai puolė ties aršai įsikūrusią rusų stovyklą. Kautinės neįvyko, nes Bazilius III buvo savo vadams įsakęs jų vengti. Rusai pradėjo trauktis jau naktį, o netrukus polimas virto persekiojimu. Keturių dienų skirtumų Konstantinas Ostrogiškis atsirevanšavo Danieliui Ščeniai už prieš aštuonerius metus patirtą pralaimėjimą. Sudeginę Albertui Goštautui priklausiusį Doroho Bužą, rusai paliko didžiausiaus Lietuvos kunigaikštijos teritoriją. Gerai techniškai aprūpinta Lietuvos kariuomenė Kampanijos metu per upes ir pelkės buvo nutiesta 340 tiltų. Iš Oršos nužygiavo į Smolenską. Čia įsikūrus Zigmantui antrajam, niokoti rusų žemio aplink Vezmą, buvo pasiūstas jungtinis lietuvių ir lenkų dalinys vadovaujamas Stanislovo Kiškus. Pradėjus telktis rusų jėgoms, Kiška liepė trauktis – Pasiūstas jam paremti Firlėjus su keičiančiu savo buvimų vietą kiška prasilenkiai. Lietuviai Lenkai pradėjo kaltinti vieni kitus, tačiau rusų avangardo polimą pavyko atmušti ir daliniai sėkmingai sugrįžo. Liūdnesnių pasiekmių susilaukė Mikalojaus Radvilos, Gonionziečio jaunesniojo ir Alberto Goštauto rietenus, kiek vėliau atsiliepusios ponų tarybos veiklai. Į Smolensko stovyklą atvyko šiek tiek anksčiau – su dviem šimtais vyrų pabėgęs iš Rusijos Eustachijus Daškevičius. Priglaudęs jį Konstantinas Ostrogiškis prašė atleisti senąją išdavystę. Zigmantas II sutiko tai padaryti ir neapsiriko, laimėjęs puikų pasienio saugotoje. Prasidedant rudeniui, didysis kunigaikštis pasitenkino nusiaubęs Vesmų srity – ir kariuomenė patraukė iš Smolensko į šalies gilumą. Tai buvo padaryta pačiu laiku, nes pasinaudoja Lietuvos karu su Rusija, Krymo totoriai įsiveržė į didžiąją kunigaikštyje. Jiems pavyko nusiaupti Voluinę ir Podolę. Įsidrasnę jie pasiekė net Slutską. Čia ir išgaudė jų pagrindinės jėgas Konstantinas Ostrogiškis su 8000 raitelių. Atskirą totorių būrį sumušė Palozas, Lukas Muravas su dviem šimtais šaudinėmis ginkluotų Lenkų pateko į pasalą, bet gerai įsitvirtinę stovykloje atmušė totorių puolimus, jie neteko beveik 500 vyrų. Apimtus panikus ir palikusius grobį krymiečius galutinai sumušė išpuolęs į savo pilies Slutsko kunigaikštis. Įvykiai prie Oršos akivaizdžiai parodė Lietuvos kariuomenės pranašumą, o visa karo eiga – Mykolo Glinskio maišto neperspektyvumą. Pasiūstas į Maskvą Jonas Sapiega, lydimas gerai nusimanančio apie geografiją ir mokančio graikų kalbą siciliečio Jono Silvijaus Amato, nesunkiai susitarė dėl taikos. Taikos sutartis buvo sudaryta 1508 metų spalio 8 dieną. Jie buvo pripažintos 1503 metais egzistavusios sienos – Tuo Lietuva atsisakė Aleksandro antrojo prarastaus teritorijos, bet ir Jono trečiojo iškeltai visos Rusijos programai buvo suduotas smūgis. Svarbiausia buvo tai, kad 1507-1508 metų įvykiai paliudijo gudų bajorijos orientaciją į Lietuvos valstybės luominės struktūras ir į Konstantinopolio, o ne Maskvos klausančią Kijevo metropoliją.